urongoye urunani amizero y'abarundi ariyamiriza amajambo yarayashikirijwe na Jacques Bigirimana avuga ko yoba ari karategura intambara agatongo asagatangazo n'ingene uwarongoye FNL yoba ari wasigaye ashira habona ibikorwa by’urwego rw'iperereza documentation iha raporo bigira imana canke documentation ya raporo umukuru w'igihugu none umukuru w'igihugu yoba asigaye ha raporo bigira imana kugira ngo abari washaza gutangaza ibyo muri documentation muravyumva muri ano makuru na imiryango igera kuri mirongo umunani yo ku mutumba wa Gasenyi ni mu ntara y'Umonge igiye gukwiza umwaka isavye indaro mu babanyi ni nyuma yaho yimuriye mu matongo yabo batinyira ko bahava basidukirwa ko n'umusozi bagasaba kwico kibazo ocovanwa mu nzira abanyagihugu bo ku mutumba wa Camakombe ni muri komine ya Mugini ntara ya Cibitoke basaba gufatwa mu mugongo muhugira ngo biyubakire ivuriro bakavuga ko aho basanzwe bivuriza abakenyezi n'abagabo bagwarira hamwe tubafitiye kandi na bucana yandi imico kama mugenzi wacu Christian Savier akatubwira icatumye umwigeme yo mu Burundi kaziri yese Noel Teteya atogwa nk'umwigeme mwiza kandi aciye ubwenge mihiganwa ritunganywa n'ubufaransa bita Miss Africa East Africa no makuru turasubiye kubaramutsa twongera tubaha n'ikaze amakuru tuyahera mu bijanye n'umutekano hari umutamakazi yazwi ku izina rya ngendakumana himakire yari yatowe ikiziga ku kunkengera y'uruzi kaburantwa ni muri komine ya Buganda intara ya Cibitoke harejo ku mugoroba amakuru ava mu muryango wiwe amenyesha ko bamuheruka agiye mu mirima bakabona ko yoba yishwe anize kuko atagikomere na kimwe yarafise ku mubiri bagasaba nyabuna ko ubutungane bwonyarutsa amatohoza kugira ngo hamenyekane abamugandaguye mu gipolisi ngaho mu Buganda bakavuga ko amatohoza ze yatanguye Uivugwa muri politike icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka akaba n'urongoye urunana mizero y'abarundi aliyamiriza ivyashikirijwe kuri uyu wa gatanu na Jacques Bigirimana arongoye umugambwe FNL ko afise intumbero yo guha yo guhungabanya umutekano w'igihugu agantogwasa agatangazwa n'ingene Jacques Bigirimana ari wasigaye atangaza ibikorwa by'urwego rw'iperereza ibigize iminsi bivugwa n'ibigize iminsi bikorwa birerekana neza yuko hariho umugambi wo kurondera gusubira kugirira nabi abitwa yuko batemeye kuja inyuma yawo bigira imana canke ngo binjire mu mugambwe CNDD-FDD nkafatira ku majambo uwitwa ngo ni umunyamabanga mukuru w'iyo FNL yabigira imana yavugiye ejo bundi mu rumonge cyo kwifatira abantu mu gahanga abagiriza n’ibyo batazi nkafatira n’ibyo kuwo Jacques nyene yavugiye mu Kayanza muri retraite hanyuma asabye yuko bampa ijambo kugira ngo ngire icyo ndabivuze ko agaca asohoka nk'uko umenya arahunze ntasubire kugaruka mu nama icyo nabivuga ko rero ni igiki mu rukurikirane rw'amajambo rero abategetsi bamwe bamwe be nabo bajaka nyine babakorera bariko baragenda bavuga biragaragara ko hariho integuro ishaka gusa na bimwe vya safisha byo guhiga uwo wese batiyumvamwo kuko kuvuga ngo rwasa ngo ngo muri documentation none documentation iha raporo bigira imana canke documentation ya raporo umukuru w'igihugu none umukuru w'igihugu yoba asigaye ha raporo bigira imana kugira ngo abari weshaza gutangaza amatwi ansumira ko numva yuko ngo bariko baraca hirya no hino ngo muri bujumbura ngo bidantifya ngo aho hantu hose ngo noba narigeze kunyuza ikirenge canke nkarara ngo kugira ngo none ngo babeshe yuko hano ngo nanyegeje y'ibigwanisho ari byo bagomba kujya kubikayo noneho bavuge rero ngo nibyo banje kugira baronye ukuntu bangirira nabi Ibyo rero yavuze ibyo yandika barabimwandikira agasinya ibyo aja gushikiriza ngo nibiganiro ndazi yuko babimuzanira mu biro ati genda uvuga uku nuku nuku ibyo bitutsi byose rero mugabo umushyikiriza gitutsi niwe mutukanyi mugabo n'uba mutuma nawe nyine siwe aba atari umutukanyi gusumba uwo ashikiriza ibitutsi icyo nico nubivugako nayo ku bijyanye n'urwandiko ruheruka gusohorwa na eme magera avugira agatongwasa warongoye amize abigenga amizero y'abarundi ashikiriza ko atakibi na kimwe kiri muri urwo rwandiko ngo kuko ibyo yashikirije aba ari biba ku mugaragaro mu gihugu agatongwasa avuga ko umugambwe avuga ko FNL irongowe na Jacques Bigirimana atayakeneye akemeza ko hari n'utunama dukorwa na bamwe bamwe bifuza ku mwaka ubuzima n'ubunyene agatongwasa ubwo rwandiko magera yanditse ruhungabanya umutekano w'igihugu gute umunyagihugu avuze ku biriko biraba mu gihugu ku biriko biravugwa amajambo ashyikirizwa n’abana bariya abahungabanije je ngo ahubwo abahungabanya igihugu nabo bavuga amajambo yo guturira amajambo y'urwanko y'ukwankanisha abarundi n'abandi none nk'umuntu ahagubutse mu ishengero ry'abantu akavuga ngo ngo abahutu ngo barafashe ubutegetsi by'ukuri abatware b'igihugu bari bakwiye kuraba neza ntibaze barakoresha abantu sinzi ijambo ntukoresha ndabyirinze simave nanjye nitwa umutukanyi kuko bitabereye umugambwe FNL twagwana bigira imana no jewe ntawo nkeneye umugambwe FNL ujakariye uwundi mugambwe uwo jewe ntawo nshaka jewe nditahura nk'umu FNL umu FNL haranira ubutungane n'ineza kuri bose sinshobora kuba rero umu FNL wo gushyigikira ububegito butandukanye aho abantu batabwa mu nzuzi bazira ibyiyumviro byabo ubwo buhefineri jewe mwene ubwo jewe ntabwo nshobora gushyigira ntabwo nshobora kwemera amanama ko yoba mu bana b'abantu si ibintu bisanzwe gusa nayo njamwo ariko kimwe gusa ntabangarire ririho munsi y'ijuru iyo babifundika hirya no hino haba mu gihugu canke hanze ntiyabura uwumva yuko iyo ngendo atari iyo kumbure akabisohora umuntu akabimenyeraho hanyuma agafata ingingo zotuma ashobora kubaho iyindi minsi na mikeyi je ituma umuntu ashitse kuri uno munsi ataragandagurwa nayo ubundi hoho kurondera agatwe kagwasa ivyo si sagasejeje bari umuntu sivyo uyu munsi nibara ku mutemere ko abantu yuko politiki izotera imbere ari uko abantu bagiye baricana isanganiro inama isumba ingimba Kugiye isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu ni amakuru mu kirundi arabandanya amadosiye agera kuri mirongo itanu yerekeye abanywa n'abadandaza inzoga ibujijwe n'amategeko yitwa umudiringi niyo amaze guherahezwa na sentare nkuru kukira intara ya mwaro muri aya mezi atanu aheze urongoye iyo sentare avuga ko iyo nzoga itegerezwa kugwanywa kuko ngo yonona amagara y'abantu ngo muri rusange abanyagihugu bo muri iyo ntara ya mwaro baramaze kumenya ingaruka mbi ziturutse kuri iyo nzoga bita umudirinki imwaro twakura lohandi kuriyo nk'uko biri mu itangazo ryasinywe n'umukuru wa sentare nkuru y'igihugu ya mwaro itariki mirongo ibiri ukwezi kw'indwi uyu mwaka ngo inzoga y'umunanasi bita kandi umudiringi nta kibanza igifise muri iyi ntara ngo kugira bayituze urongoye sentare nkuru y'igihugu ya mwaro tomanuka amazina avuga ko abarongoye intwaro abo mu gisata cy'ubutungane n'inzego z'umutekano ngo bagize ingendo ku mitumba yose yo muri ntara ya mwaro kugira bahimirize abanyagihugu baho ku ngaruka mbi zo kunywa no kudandaza mwene izo nzoga baranababwiye ko uzofatwa anywa cyangwa yagurisha izo nzoga zibujijwe n'amategeko azoca acibwa urubanza na sentare mu manza zikibiriraho kuva mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka gushika ubu amadose arenga mirongo itanu ajyanye no kunywa cyangwa kudandaza umunanasi yaraciwe n'iyo sentare ngo izo nzoga zironona amagara zigatuma hama amaruru mu ngo ngo kuko abazinywa badasubira gukora muri rusange ngo abanyagihugu baramaze kumva akamaro ko guheba izo nzoga nubwo imitumba imwe imwe muri komine kayokwe ngo kiboneka ngo abanywa izo nzoga nk'uko bivugwa n'urongo w'isentare nkuru y'igihugu ya mwaro ingingo y'amajana abiri na cumi na gatanu y'igitabo mpanabyaha ivuga ko umuntu atanze n'impaka ibintu bishobora gutuma umuntu yitaba imana canke bikonona cyane amagara ahanishwa umunyororo uva ku mwaka umwe gushika ku myaka mirongo ibiri hamwe n'amande ava ku bihumbi ijana agashika ku miliyoni w'amafaranga y'amarundi n’imwaro rohandi kuri yo radiyo isanganiro ruhande kuri iyo rakeneye tuve ngaho imwaro dukubitire mu ntara rumonge yaho imiryango mirongo umunani n'ine yo ku mutumba wa gasenyeri muri komine ya burambi igiye gukwiza umwaka isembereye mu babanyi inshuti n'abagenzi mu nyuma yo gukugwa amatongo yabo ngo ntibasidukigwe ko n'umusozi bashikiriza ko babayeho nabi bagasaba leta y'u Burundi kugira icyo ikoze kugira icyo kibazo kive mu nzira Jean Pierre Misako kuva ku mutasuro wa bibiri na cumi na gatandatu iyo miryango yo mu gacimbiri muhimbuke yaciye itangura gutekera utwayo ija gusembera mu babanyi bo mu gisenyi nyene abandi baja mu nshuti n'abagenzi bo ku mitumba ya maramvya gishiha magana muri iyo zone nyene ya maramvya nk'uko bishikirizwa na bamwe muri iyo miryango bikemezwa mbere n'intwari burambi ico gihe amatongo yabo yaratanguye kururukira mu mwonga ayandi akatira imigaga miremire ikime akamenyetso ko nayo nyene ashobora kururuka umwanya wose nk'uko Remi Sabimana umuhanuzi wa Mustanteri wa Burambi mu by'intwaro n'imibana bishikiriza kubwiwe n'ingingo yafashwe mu ntumbero yo kubakingira mu gihe bamwe muri iyo miryango bashikiriza ko babayeho nabi bagasaba kuronswa aho bakika umusaya Remi Sabimana avuga ko ikibazo cyabo cashikirijwe leta y'u Burundi biciye mu bushikiranganji bwo gufatana mu nda iyo miryango ngo akaba arizo shigwa imbere habonetse ikigwati ariko ngo n'ubu hagize igitangwa n’ubushikiranganji bwo gushigikirana iyo miryango ishigwa imbere mukamenya ko hari n'iyindi miryango irenga amajyana atatu yahuye n'imyuzurira yegeranirijwe mu mahema mu gitaza no mu cashi ikirindiriye kuronswa uburaro jean Pierre misago murumonge rumonge radiyo y'isanganiro jean Pierre misago urakeneye tuve ngaho mu rumonge dukubitire mu ntara ya Cibitoke abanyagihugu bo ku mutumba wa Camakombe muri zone ruziba muri komine ya mugina ni mu ntara ya Cibitoke amenyesha ko atavuriro rikwije ibyangombwa bivuriza ko bafise mu gihe abagwayi batanaronka n'aho baryama hakwiye urongoye iyo zone ya ruziba n'icegera c'urongoye ivuriro rito ryo kuri uwo mutumba amenyesha ko ico kibazo kihari bagasaba ko abanyagihugu bofatwa mu mugongo mu mugambi wo kwiyubakira ivuriro Didier Niyonzima yarakubitiyeyo twebwe rero ngaha ku mutumba wa cy'amakombe nk'abenegihugu twaragiye hamwe turaraba tubona yuko by'ukuri ngaha ku ivuriro fise ingorane uyu mukenyezi mumva asanzwe aba ku mutumba cy'amakombe aho amenyesha ko kuri uwo mutumba bafise ikibazo cyo kubura aho bivuriza neza twe twaragiye hamwe turareba dusanga yaba umurwayi yaba ubuje kubyara bose bajyama ku gitanda kimwe ugasanga nk'umugore umugabo ugasanga bose bajyamye mu cyumba kimwe abanyagihugu bo kuri uwo mutumba bamenyesha ko bafashe umugambi wo kujya mu mashyirahamwe kugira ngo bashire ingufu hamwe barabukuntu bashobora kwiyubakira ivuriro ariko kubera yuko kubaka bisaba uburyo bwinshi uno mugabo avuga yuko bafashe n'umugambi wo gutanga intererano ariko ko bibagora kuronka iyo ntererano kubera ko ubukene ari bwinshi nko ku banyagihugu bo ngaha mu cyamakombe umugambi twari twawuteguye twese turawumvikana ku mugabi ntambamye dufise n'iy'amafaranga ntitwumvikanye ko umuhano umwe ugenda uraterera bitanu bitanu none ubu kubera ubukene buhari ku mutumba benshi bavuze ko amahera batazohava bayaronka ngiriye abandi Egide n'icegera c'urongo ivuriro rito ryo ku mutumba camakombe nawe nyene amenyesha ko iryo vuriro rifise ibibazo ha ku ivuriro rya camakombe turafise ingorane ku n'ukuntu abagwayi baryama birashika ugasanga nk'uko babivuze igitanda ugasanga kiriko kiryamako nk'abantu babiri canke batatu hariho n'izindi ngorane usanga nka shambure imwe ugasanga tuyikoreramo nk'ibikorwa nka bitatu bitandukanye Wilson Ndabihorere arongoye zone ruziba iri muri komine Mugina aremeza ko ingorane z'iryo vuriro zihari akamenyesha ko umugambi wo kubaka irindi vuriro watanguye ariko ko abanyagihugu bonyene badashoboye kubyihereza ari nayo mpamvu asaba ababishoboye bose kubafasha umugambi tuwutejeje kure abanyagihugu bwabo bahimirijwe n'inguvu zanye n'icubahiro umukuru w'igihugu barerekana yuko bashobora kwirangurira imigambi nubamenyesha ko ubwa mbere hoho ivuriro rya Shamakombe rigeramiwe aho umunyagihugu umukenyezi aje kwibaruka aryamana n'umuntu aje kwivuza malariya urumva ko ari ikibazo kidasanzwe ni ivuriro rifise icumba kimwe canke bibiri nabyo nyine kidafise ibikoresho bigize gute bikwiye nacyo gituma notera akamo ubwa mbere abanyagihugu banyumva ubugira kabiri amashyirahamwe atandukanye ajejwe amagara y'abantu n'ayandi ashobora gufasha kugira ngo abenegihugu bo mu camakombe bashobore kuronka aho kwakirirwa abo banyagihugu bo ku mutumba camakombe usanzwe uri ku rubibe uburundi buhana n'u rwanda bakaba bamaze kwiyegeranyiza amabuye atari make mu ntumbero yo gutangura uwo mugambi wo kwiyubakira ivuriro rikwija ivyangombwa urakenuye Didier niyo nzima tukiri mu bivugwa magara y'abantu haribonekeza ubukene bw'imiti bita ama mu bitaro biri mu ntara ya gitega abanywanyi ba mitiwere bakidoga ko barungikwa kugura iyo miti ahandi urongoye mitiwere mu ntara zo hagati no mu buseruko bw'igihugu amenyesha ko abanywanyi barungikwa kugurira imiti ahandi ari uko iba yaheze kubera ubwinshi bw'abantu akavuga ko iyo miti iteba no kuboneka kubera bica no mu gutanga amasoko ya leta dukurikire Dieudonne Ndayirere arongoye ishyirahamwe mitiwere mu turere two hagati no mu buseruko bw'igihugu abo bantu rero kuri ubwo bwinshi bwabo bose birumvikana neza ko abantu bakoresha carte mutuelle hakaba hariho rero ingendo ko umurwayi wo muri abo bantu eh, abanza guca mu mafarumasi ya mituwere kuronderayo umuti akabona kuja mu yandi mafarumasi ari uko mu mafarumasi ya mituwere imiti yaheze byumvikana rero ko mu mafarumasi ya mituweli imiti ariho ibanza guhera ubwa mbere kuko abayikenera abo benshi bayikenera bahera mu mafarumasi ya mituweli icyo rero ntibogitahura ko amafarumasi ya mituweli ategezwa guheza bishika akaba ari yaheze imiti ubwa mbere ugereranije n'izo z'izi farumasi pirive kuko izo z'aba pirive zijamwo abadakoresha mituweli canke ababuze umuti muri farumasi ya mituweli icyo bomenya cyo nuko nta farumasi ishobora kwikwiza ku bijyanye n'imiti nacyo havuye icyumviro cy'uko mituweli irondera ayandi mafarumasi y'abigenga bashobora gukorana akamono batera ni uko bamenya yuko ishyirahamwe mituweli eh, atari ukubaheba eh, kuba rigira ingorane zo kuba ridafite imiti eh, ni ikintu kiva ku bintu byinshi kuko ishyirahamwe mituweli naryo rigura imiti nk'ayandi mafarumasi kandi ribicisha mu byo twita amasoko ya leta nta burenganzira rifite byo kurangura ridaciye mu masoko ya leta rero ayo masoko nayo arafise eh, uko atunganijwe kandi muri uko atunganijwe mu byo mituwe nayo nyene tezwa kwisunga eh, birayiraba rero ko ishobora kugira ingorane iki gihe cyangwa kiriya cyo kutagira imiti no kubitahura ariko bamenye yuko riba riraje ishinga no kuronka iyo miti kuko rirose iyo miti abanywanyi baryo baroroherezwa kandi naryo rirumva nezerewe kuko aricyo rishinzwe buraca bugacana ayandi nk'uko mubimenyereye iminsi yose ya gatandatu ni bucana ayandi y'imico kama indero kuri bose ngo niwo mugambi watumye umurundi kazi w'imyaka 18 yitwa Liyese Noela Teteya atsinda mu ihiganwa ry'umwigeme mwiza kandi azi ubwenge ribera mu Bufaransa bita Miss East African France 2017 rihuza ibihugu vyo muri Afrika yo mu buseruko gushira mu ngiro uwo mugambi ngo ni igikorwa kigoye ngo mugabo uwo mwigeme azofashanya n'uwundi azwi ku izina rya Ange Bernice Ingabire inawe akaba ari Miss Burundi gatandatu ngo bashira hamwe ku byo bakorera mu Burundi mu ntumbero yo gushyitsa imigambi yo gushitsa umugambi wiwe nowere akazohera ngo guhimiriza abigeme kugira ngo bakunde ishuri bucana yandi imico kama na Christian Savye Elias Noela Tetea umurundikazi w'imyaka 18 gusa azoserukira mu kiringo cy'umwaka wose ibihugu vya Afrika yo mu buseruko kuko yatowe mu Faransa nk'umwigeme mwiza kandi aciye ubwenge kuruta abandi bo mu bihugu vya Afrika yo mu buseruko bisanzwe bivuga nka byose uri mu rw'icongereza ati nditeze ko nzobishobora na kare narabishoboye mu gihe natogwa nserukira igihugu Burundi Alors naturellement si on participe au concours Miss East Africa Euh, il est indispensable d'avoir des notions en anglais. Donc, euh, nari nategerezwa kwerekana nanjye ko nshoboye ou encore même certaines candidates qui étaient uniquement anglophones naho igikorwa azokora kigoye cyane arizeye ko uburyo buzoboneka akanabona n'uko azobigenza Et c'est là où justement les sponsors et les partenaires euh, de l'organisation de l'événement interviennent. Nzotegerezwa kurondera fatikanije n'abateguye rino higanwa natsindi ndazi ko hazoboneka uburyo bw'abantu bahambaye bo kwisi yose avec euh, des grands noms avec une euh, portée internationale qui vont pouvoir essayer de s'investir Noera umurundi kazi yavukiye akongera kurira mu Bufaransa ati ibyo ntibyamubereye mu guserukira igihugu ciwe akunda cyane Burundi aratubwira ingene yabigenjeje Il y traditionnel, chacune euh, des candidates promouvoir twategerezwa guhiganwa mu kwerekana imico n'imigenzo y'ibihugu byacu mama mbyara yaranyambitse euh, imvutano ndikwiza euh, ndanabegwa fisi igiseke eka n'idarapo ry'u Burundi ariko Reyes Noella atazogerageza gutanga ibikoresho ku banyeshuri babikeneye gusumba abandi atazogerageza kugwiza inguvu mu guhimiriza kugira ngo abashobora gutanga intenero yabo babikore je suis vraiment dans une dynamique de sensibiliser euh, les jeunes de ma génération, de promouvoir euh, l'éducation. Moi, c'est pendant un an que j'aurai l'occasion d'être vraiment. nzogerageza guhimiriza urwaruka tungana biteho cyane indero mu mashuri naho nzomara umwaka umwe gusa nkora icyo gikorwa sinovuga ko nzomara igikorwa nishinze nzogerageza guterera uko nshoboye uburundi be n'akarere ka afurika y'ubuseruko euh, mwamenya ko riyesi yatowe mu bufaransa ngo aserukire ibihugu bya afurika yo mu buseruko uno mwaka yifuza gushyiramo ingufu na ingabire bernice yatowe nka Miss Burundi umwaka uheze kugira ngo amucire agace anamuhe n'umuco ingenewe ushyira mu ngiro imigambi yiwe hano mu burundi Christian Savye urakenuye kuri iyo bucana yandi mico kama aduteguriye nino ngaho rero turangirije amakuru mu kirundi twaye twabateguriye mwakoze mwebwe mwese mwaduteze amatwi yakoze na Aimé Tusemitebutse ari mu buhinga bw'ivyuma amakuru mwashikirijwe na Placide niyo mungere mugirwa gatandatu mwiza iwanyu naho butaha